hasta la muerte. Kobe en el cuarto cuadro tirando el balón. Si la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión será porque yo crecí en el calentón. Donde la palabra amigo es sinónimo de traición. A los 15 años el banco no iba a quitar la casa. Mi mamá llorando hice todo hasta el bien y me abraza. Papi perdió el trabajo en Sony, eso es lo que pasa. Ya sacado el dinero y él no duerme ni descansa. Desde ese día yo me dedico a la delincuencia. Abandoné los deportes y no temía las consecuencias. Mataron a mi amigo y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Bregué con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría y ahora en senderos misteriosos Un día me trataron de secuestrar, pero salí con vida A los par de días me cogieron preso habían dicho que se había muerto mi carrera, pero mírame ahora. Grabé con Yang y poco a poco gente me la daba. Salté una par detrás y después grabé en esclava. Grabé si no es como y soldado y profeta. Y mi pistola no era una mujer, pero tenía teta. Hacía party por mi peso y está de gratis. Me voy a cagar la madre el yo, los Illuminati. Dios mío, nunca he superado la muerte de Prezi. Y la vida un sub y miren a Tecachi y me encarcelaron con dos panes míos. Nos siguieron y nos hicieron un operativo. Los federales cogieron el caso, salido. Y el fiscal tenía dos apodados de nombre mío. Ese día que me cogieron, yo estaba pensando que el pana mío quería matarme y me estaba cazando Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando. Entendí que la calle no quería verme triunfando. Real hasta muerto, muerte, cabrón. Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA, este joven de 23 eh, años, eh, quien pues se dedica a cantar reggaetón con una lírica y una letra eh, ofensiva y llena de palabras obscenas. A ellos se les ocupó armas de fuego, y pistola calibre Soldado y profeta, más pistola y más herramienta. La ola asesinato aumenta. Me ven y les da fiebre. 10 kilos en tu casco para que te quiebren. Y en tres días tú estás muerto en una guagua fúnebre. Debajo del agua los muertos no flotan. Y se creen que paran balas siempre que se notan. Bájale, chamaco, te van a encontrar bellaco cuando tu muerte entre y te apliquemos el draco. Demoniaco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente flow en el chapo Me matan o los mato en las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En fuerte y Rolling todo el mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón no te metas para el sauna Tú siempre haces mi sombra Yo llego en el J, abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan. Más peines que un barbero. Y en mi 4-7 somos como Yankee con playero. Y en cada estado yo tengo un almero. Y cuando fumo de Versace son los ceniceros. Y las mirillas de los R son tricón. Yo subo pero nunca bajo, no hay ley de atracción. Subo para el piso 36 en el aventador. Tan millonario que este carro tiene un ascensor.